Markus hoofstuk 11 Toe hulle na by Jerusalem kom, by Betvage en Betanië op die Olijfberg, stuur Jezus twee van sy disciples en sê vir hulle, Ga na die dorpie daar recht voor julle, en net soos julle inkom, sal julle daar een jong donkie vastgemaak kry. Geen mens het nog op hom gerei nie. Maak hom los en bring hom hier. En as iemand vir julle sê: "Wat maak julle daar?" moet julle sê: "Die Here het hom nodig en hy sal hom gou weer hierheen terugstuur." Hulle het toe gegaan en 'n jong donkie by die ingang buite langs die pad vasgemaak gekry en hom losgemaak. Party van die mense wat daar gestaan het, het vir hulle gesê: "Waarom maak julle die donkie los?" Hulle het hulle geantwoord soos Jesus gesê het. Daarna het die mense hulle laat begaan. Hulle bring toe die donkie na Jesus toe en sit van hulle klere op hom en Jesus het opgeklim. Baie mense het van hulle klere op die pad oopgegooi en party weer groen takkies wat hulle langs die pad afgebreek het. Die wat voorgeloop en die wat agteraan gekom het, het uitgeroep. Hy kom! Hy kom! van die Here kom. Geseën is ons grootvader Dawid se koninkryk wat daar kom is. Prys hom in die hoogste hemel. Jesus het in Jerusalem na die tempel toe gegaan en alles daar bekyk. Dit was al laat middag toe hy en die 12 weer na Betanië toe gegaan het. Toe hulle die volgende dag van Betanië af terugkom, het Jesus honger gekry. Hy sien toe op 'n afstand 'n vrye boom met blare aan en gaan daarheen om te kyk of hy nie miskien 'n vy daaraan kry nie. Toe hy daar kom, kry hy niks nie, net blare, want dit was nie vye tyd nie. Hy sê toe vir die boom: "Van jou sal niemand tot in der ewigheid ooit weer vye eet nie." Sy disippels het dit gehoor. Hulle kom toe in Jerusalem aan Jesus het na die tempel toe gegaan en die mense wat op die tempelplein besig was om te koop en te verkoop, daar begin uitjaag. Die tafels van die geldwisselaars en die stoole van die duiweverkopers het hy omgegooi. En hy het niemand toegelaat om goed oor die tempelplein te dra nie. Toe het hy die mense geleer en vir hulle gesê: "Staan daar nie geskrywe: My huis sal 'n huis van gebed vir al die nasies wees nie?" maar julle het dit 'n rowersnes gemaak. Die priesterhoofde en die skrifgeleerdes het dit gehoor en het na 'n plan gesoek om hom om die lewe te bring. Want hulle was bang vir hom omdat al die mense deur sy leer aangegryp is. Toe dit aand geword het, het Jesus en sy disippels uit die stad uit weggegaan. Toe hulle die volgende môre vroeg by die vrye boom verbygaan, sien hulle dat hy tot in sy wortels verdroog is. Gedagtig aan wat Jesus gesê het, sê Petrus vir hom: "Rabbi, kyk, die vrye boom wat u vervloek het, is verdroog." Jesus sê toe vir hulle: "Julle moet geloof in God hê. Dit verseker ek julle. Elkeen wat vir hierdie berg sê: "Lig jou op en val in die see," en daarbyn nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê gebeur. Vir hom sal dit gebeur. Daarom sê ek vir julle alles wat julle in die gebed vra glo dat julle dit al ontvang het en dit sal vir julle so wees en wanneer julle staan om te bid en julle het iets teen iemand vergewe hom dan sal julle Vader wat in die hemel is, julle ook julle oortredings vergewe. Hulle kom toe weer in Jerusalem aan. Terwyl Jesus op die tempelplein loop, kom die priesterhoofde en die skrifgeleerdes en die familiehoofde na hom toe en vra vir hom: "Met watter gesag doen u hierdie dinge? Wie het u hierdie gesag gegee om dit te doen?" Jesus sê toe vir hulle: "Ek gaan julle een ding vra: En as julle my daarop antwoord, sal ek vir julle sê met watter gesag ek hierdie dinge doen. Die doop van Johannes. Was dit van God of van mense afkomstig? Antwoord my. Hulle redeneer toe onder mekaar. As ons sê van God af, sal hy sê, "Waarom het julle hom dan nie geglo nie?" Maar moet ons sê van mense af? Hulle was bang vir die mense want almal was van mening dat Johannes werklik 'n profeet was. Daarom sê hulle toe vir Jesus: Ons weet nie. Jesus sê toe vir hulle: Dan sê ek ook nie vir julle met watter gesag ek hierdie dinge doen nie.